No sé qué pasó. Otro amor que de repente fracasó. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol. Ay, ay, dime qué pasó. Si fui quien falló. Sorry por ser yo. Ay, y no ser el hombre que te merecías. Yo quizás madure, pero en otra vida. Nadie estaba lista para una despedida. Hombre no me deja dormir. Pensando en todos los planes que hicimos, pero así fue el tú sabes cómo soy, bebé. Yo casi no hangueo y ahora salgo todos los días. Pa' ver si te veo, aunque sea de lejito con la juca y el perreo. Mañana voy a terapia, hoy voy para el teteo. Otro mensaje que escribo y no envío, pero por si acaso lo guardo en mis notas. Alejandro San con el corazón partido yo con el alma rota, tanto consejos de amor que ya he dado, pero parece que en mí no funcionan. Tal vez alguien ya te ha enamorado. Me duele no ser esa persona. Ya no son mis chistes los que te dan gracia. Ya no soy la razón de tu sonrisa. Ya no hay más regueros dentro de la casa. Ni atardeceres en Ibiza. ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía cómo sería un verano.